Այսօր Արցախի վերածննդի օրն է։ Օրվա արդիվ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Նրանում ասված է. «Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից ի սրտե շնորհավորում եմ Արցախի վերածննդի օրվա արդիվ։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ը մեր ժողովրդի տարեգրության մեջ մտա որպես ճակատագրական եւ վճռորոշ օր, որն ազդարարեց Արցախահայության ազատ ու անկախ ապրելու անսասան կամքի մասին։ Այն դարձավ համազգային միասնության եւ անպարտելի ոգու զարթոնքի խորթանիշ։ Սկիզբ առավ օտարի լծի դեմ ըմբոստացման համաժողովրդական ալիք, որը վերածվեց ազգային ազատագրական շարժման եւ մեր ազգային պետականության վերակերտման ժողովրդավարության արժեքներին եւ միջազգային իրավունքի նորմերի պայմաններին ու սկզբունքներին համապատասխան։ Հանուն մեր արդար պայքարի հաղթանակի սեփական կյանքը զոհեցին քաջ հայորդիներ, ովքեր իրենց անօրինակ խիզախությամբ ու սխրանքով գրեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության հերոսական էջերը հավերժ փառք ու պատիվ հայրենիքի նվիրյալներին։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր քույրերի ու եղբայրների հետ միասին մենք կառուցում ու շնացնում ենք բոլորիս համար թանկ ու սիրելի Արցախը, պաշտպանում ենք մեր պապենական հողն ու օջախը, մեր երեխաների ապագան։ Մենք ուրիշների իրավունքներին չենք բռնանում, բայց եւ մեր իրավունքները միշտ կպաշտպանենք։ Թանկագին արցախցիներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս պետական կարևորագույն տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն ու մեծագույն նվազագույն հաջողություններ ազատ ու անկախ Արցախի հանրապետությանը եւ մեր ողջ ժողովրդին, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 18-ին ընդունել է համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Լատվիայի, Սլովենիայի, Իսպանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ռումինիայի, Սլովակիայի, Բելգիայի պատվիրակությունների անդամներին, որոնց կազմում էին իրավագետներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ ու լրագրողներ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել ընդունել է համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Բոլիվիայի падգամավորների պալատի անդամներին։ Հաջորդ օրը հանրապետության նախագահն ընդունել է դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Արցախ ժամանած Չեխիայի, Պակիստանի, Եվրոպական խորհրդարանի, Բուլղարիայի ազգային ժողովի, Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի, Մերձդնեստրի խորհրդարանների պատվիրակությունների անդամներին Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի նախկին դեսպան Ռայներ Մորելին։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է արտերկրից ժամանած պատվիրակությունների դիտորդական առաքելության նշանակությունը մեր հանրապետությունում ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման, տարբեր երկրներում Արցախի մասին ճշմարտացի տեղեկությունների ներկայացման եւ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյուններից։ Հանդիպումների ընթացքում արծարծվել է նաև ԼՂ պետականաշինությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Համանդրական հանրակրվեի ընթացքում դիտորդական առաքելությամբ Արցախ ժամանած պատվիրակությունների անդամներին ընդունել է նաև ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Այսօր ժամայինին ԼՂՀ հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի մամուլի կենտրոնում տեղի ունեցել հանձնաժողովի նախագահ Սերբուի Արզումանյանի առաջին ճեպազրույցը զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնել են մամուլո կենտրոնից Սերբուի Արզումանյանը շնորհավորել է բոլորին Արցախի վերածնդի օրվա կապակցությամբ։ Նրա խոսքով ժամայինի տվյալներով ԼՂՀ հանրակրվեի տարածքային հանձնաժողովներից ստացված տեղեկատվության համաձայն փետրվարի 20-ին ժամը 8-ին բացվել են հանրակրվեի բոլոր 280 տեղամաս դասերը եւ քվեարկությունը սկսված է։ Նա կոչ է արել հանրությանը ակտիվություն ցուցաբերել եւ իրականացնել իրենց քաղաքացիական իրավունքը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Առավոտյան ժամը 8-ից բացվել են բոլոր քվեարկության տեղամասերն ու ակտիվորեն անցել աշխատանքի։ Ժամը 10:30-ին համար 1 կոտորակութում իրենց քաղաքացիական իրավունքն են իրականացրել ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը տիկնոջ հետ։ Իդեպ այդ ժամի դրությամբ արդեն 86 քաղաքացի մասնակցել էր քվեարկությանը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Քվեարկելուց անմիջապես հետո ազգային ժողովի նախագահը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Ի պատասխան Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ ինչպես 29 տարի առաջ փետրվարի 29-ներ այսօր էլ Արցախի ժողովուրդը իր արտահայտությամբ ցույց կտա, որ ոչ մի բան չի փոխվել։ Նույնը տրամադրությունը, նույնը նպատակները, իսկ այսօրվա մեր քվեարկությամբ մենք պարզապես կմրապնդենք այն գաղափարը, ինչ որ արտահայտել ենք 88 եւ 91 թվականներին։ Նոր համանadrությամբ հնարավոր է արդյոք նվազեն ազգային ժողովի լիազորությունները եւ որքանով է այս հարցը մտահոգում խորհրդարանի խոսնակին։ Միանշանակ չեմ կարծում, որովհետև այդ ամենի մշակումների աշխատանքներին նաև մասնակցել եմ եւ կարծում եմ մեզ հաջողվել է գտնել այն ճիշտ հավասարակշռությունը, որ անպայման պետք է լինի սահմանադրության մեջ։ Ինչ է տալու նոր սահմանադրությունը Արցախի ժողովրդին։ Աշոտ Ղուլյանը համոզված է, որ սրանով մենք միայն կամրապնդենք մեր համոզվածությունը կապված մեր լավ ապագայի հետ։ Եթե նույնիսկ շատ այդպես արտաքին միայն տարբերություն ասեմ, ես վստահ եմ, որ 2006 թվականի մեր համանդրական հանրակրից հետո այսօր մեր կառավարման համակարգում, մեր պաշտպանության բանակում շարք է մտել մի նոր սերունդ, որը անպայման պետք է ոչ միայն առաջին գծում, այլև այստեղ իր կարծիքը եւ տեսակետը արտահայտի երկրի ապագայի մասին։ Այս տեսակետից բարբերաբար հարցումները համաժողովրդական հանրակրի միջոցով միայն ու միայն կարող են ամրապնդել մեր համոզվածությունը կապված մեր մեր լավ ապագայի հետ։ Որքանով է այս օրը կարևորվում Արցախի նորագույն պատմության մեջ։ Միայն փողոց դուրս գալուց հետո հասկացա, որ 29 տարի առաջվա իրադարձությունները մեզ բոլորիս նաև մղում են քաղաքացիական պատասխանատվության, որ այնինչ որ 29 տարի առաջ, համարյա թե 3 տասնամյակ առաջ արցախցիների սերունդը իրականացրել է Խորհրդային Միությունում առաջին անգամ ազատության դրոշ բարձրացնելով, ծորել այս տարածաշրջանի ժողովուրդը երևի թե նույն ժողովրդավարական ազատության դրոշակակիրն է շարունակում մնալ։ Եվ դա շատ ծանր ու մեծ պարտավորեցնող առաքելություն։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հադրութի շրջանում կազմավորված 33 համանadrական հանրակրվեի տեղամասային հանձնաժողովների անդամները ժամը 8-ից սկսել են իրենց աշխատանքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Հադրութի թիվ 61 հանրակրվեի տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Մուխանյանը, հանգարով ոչ մի հանգամանք չկա, որ կազմակերպած անցկացնեն հանրակրվեն։ Բնակչության ակտիվությունը վաղ առավոտից տեսանելի էր։ Շրջանում ընտրողների ընդհանուր թիվը 8852 հա ընտրող է։ Ըստ Հանրակրեի տեղամասային հանձնաժողովների կողմից ստացված տեղեկության ժամը 11-ի դուրությամբ Հանրակրեի մասնակցել են շուրջ 2100 հա ընտրող կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 22%-ը տեղամասերից տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից ոչ մի բողոք չի մտել տարածքային հանրակրեի հանձնաժողով։ Հադրութի թիմ 1-6 հանրակրվեի տեղամասում դիտորդական առաքելություն են իրականացնել Բրազիլիայից եւ Մեքսիկայից ժամանած դիտորդական խմբերը։ Հանրակրվեի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Իսկ այժմ լսենք Մարտակերտի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Լուսինե Զաքարյանին։ Մարտակերտ քաղաքում տեղակայված է թիվ 7-ին 1 ընտրատեղամասը, եւ թիվ 7-ին 2 ընտրատեղամասը, առավոտվանից առ այս պահը թիվ 7-ին 1 ընտրատեղամասում քվեարկության են եկել տվյալ տեղամասում գրանցվածների 30%-ը, իսկ թիվ 7-ին 2 ընտրատեղամասում գրանցված բնակիչների 35%-ը։ Երկու տեղամասերում էլ ոչ մի խախտում չի արձանագրվել, եղել են միջազգային դիտորդներ։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է թիվ 7-ին 1 հանրակրեի տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Շավատյանը։ Ինչպես է ընթանում հանրակրեն։ Բնակչությունը ակտիվ է։ Բնակչությունը առայժմ պահը ընդրոների ցուցակներում ընդգրկված մասնակիցների ներկայացել են 30%։ Ժողովրդի մոտ նկատվում է ակտիվություն, Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Փետրվարի 19-ին եւ լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 55 անգամ հայ դիրքապահների ուղությամբ արսակելով ավելի քան 550 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանել ընդունելուց եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն փետրվարի 18-ին ժամը 11:45-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չբարձված հանգամանքներում մահացու հրազանային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1998 թվականի ծնված Լեռնիկ Ալեքսանդրի Օսյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը սկիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինձարայուղի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։